Oszczędź swoją łaskę, skurwysynie Przypomnij sobie, kiedy mowa o słowie i czynie To jest mowa o byciu niezależnym Powiedz, dlaczego dzieci na myślą, czujesz się kimś Nie Niecisek po trubach, zakrwawionych butach Czyste dobrym grudem wasze tutaj LSR tenuta jest ze mną, nie w ciemno W, ojciec H, obiecuje bracie, że to gówno nie jest nadaremno Mamy Mamy bracie bajer, który co dzień życie daje Mamy tutaj cele, a nie tylko dynie, to piele Poświęcenie, które cenię, aby mógł pożyć na LS Powiedzieć, że jesteś, choć nie zaczy jest jeszcze Wiesz co poza to co widzę, mijam to co nienawidzę Antysu barier nie widzę, no to dawaj pierwszą ligę Co, że tą warszawską? Nie ma problem, może kogoś co reprezentę to miasta A ty masz mnie, reprezent OSTRD właśnie Nie jestem dziwką masy, stoję u siebie na klatce Szanuję tych co mnie szanują, a do wojny was chcę Cioty niech nie czują i nie głoszą waszą łaskę Głaszczą twoją łaskę, skurwysynie Przypomnij sobie kiedy mowa o słowie i czynie To jest mowa o byciu niezależnym Powiedz dlaczego dzięki nam mocno czujesz się kimś ważnym